Lehen ondorioa izan da, uh, e, gizalaguntza oinahizko uh, e, aktibitate guztiak geldituak izan direla, gerla den tokietan, orduan malin ere bai, egan nahi du, e, banatzen zen lehen janaria egefusatu kanpoetan hori dena gelditua izan da, osasun aktibitateak uh, olako kanpoetan ere bai, eta gerla ere guztietan, uh, eh, diru laguntzak osasunari joaiten zirenak eman dezagun iesaren tratamenduaren zat, edo hori dena gelditu izan da bat batean. Eh, bala, orduan, orren gibelean hainitz hil eta drama, uste dut hori entzuleak ikusten aldutela eh, aski jeski. Eta gero lana, milioika, milioika diendek bat batean galdu dute lana ez dut sobera ipatu nahi uh, lana zenta hori zerbait da, baina nik pentsatzen dut bereziki bertako jende, hemen malin eh, ez dakigu susen, baina bederen 2000-2000 pertsunak galdu dute uh, eh, bara, egun batetik bestera jen lana, eta hemen behiz lan baten atxemaiteko uh, bekasik ez da, ez da ukerarik.